เราอยู่สุขสบายเราก็อย่าลืมตัว เวลาสุขภาพร่างกาย เราอยู่สะดวกสบาย พวกเราก็อย่าลืมตัว การไม่ลืมตัวก็คือการรีบเร่งทำความเพียรของเราเนี่ยพอเวลามันร่างกายมันมันไม่สุขสบายแล้วมันทำยาก มันดึงเราไปทุทีทั่วแดนแหละเจ็บใครได้ป่วย ป่วยสารพัด เรื่องเจ็บเรื่องป่วยมันสารพัดโรคเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนปวดเส้นปวดเอ็น แต่ถ้าเป็นหนักๆต้องอาศัยหยุกยา ฉันต่อเนื่องเหมือนอย่างท่านสายนี่ก็ยักหน้าเห็นใจจนเป็นเหตุหน้าเบื่อหน่าย เรื่องหยุกเรื่องยา เราฟังดูแล้วก็เห็นใจ แต่ทำไงเราต้องพึ่งมันแหละเราต้องพึ่งยาไม่ว่าเราไม่ว่าท่านแหละ เราหากเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทุกคน คนละมากคนละน้อยจนได้ มันเป็นเรื่องวิบากกรรมของคนทุกคนของเราของท่าน มันเป็นเรื่องวิบากกรรมกรรมาวิบากธาตุขันนี่มันเป็นรังของโรค โรคตับโรคไตโรคปอด โรคเส้นโรคเอ็นโรคกระดูก โรคมะเร็ง โรคร้ายมะเร็งตับมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะ มะเร็งกระดูกมันมีหมดทุกอย่าง ทุกคนเป็นภาระที่ต้องแบกธาตุแบกขัน เป็นภาระ ขันธาตุขันนี้เป็นภาระที่เราต้องแบกต้องหามธาตุขันนี้เป็นภาระที่เราต้องแบกต้องหามภาระเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระเว้ย เวยแปลว่าเว้ยขันทั้งห้าเป็นภาระเว้ยมันเป็นการร้องบอก ปรับทุกข์แก่กันและกัน ขันหนึ่งก็เป็นทุกข์ ขันสี่ก็เป็นทุกข์ ขันห้าก็เป็นทุกข์ ขึ้นชื่อว่าขัน ขันหนึ่งก็ตามขันสี่ก็ตาม ขันห้าก็ตาม ขันเกิดขึ้นคือกองทุกข์เกิดขึ้น ขันตั้งอยู่คือกองทุกข์ตั้งอยู่ ขันดับคำว่าขันดับเนี่ยถ้าเราถ้าเราจะหมายถึงการปล่อยวางขันห้านี่มันก็หมดกองทุกข์แต่ถ้าขันดับหมายถึงการเป็นการตายของเราเนี่ยดับตรงนี้มันก็ไปโผล่ตรงนั้นอีกดับตรงนั้นมันมันมันก็ไปโผล่ตรงนี้อีกโผล่ตรงไหนก็คือกองทุกข์เกิดโผล่ตรงไหนก็คือกองทุกข์เกิด เราพูดเรื่องเหล่านี้บ่อยๆเพราะอะไร เราพูดบ่อย ๆ เพื่อให้เราทั้งหลายยอมรับ การยอมรับนี่มันเป็นการผ่อนผ่อนคลายความทุกข์ในหัวใจนะการยอมรับว่าขันห้ามเนี่ยเป็นทุกข์เห็นตัวทุกข์นี่แหละ เราอยู่ท่ามกลางกองทุกข์อยู่บนกองทุกข์เนี่ยขันทั้งห้านี่แหละ เราดูเถอะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็เหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะอย่างท่านชายเนี่ยต้องฉันยาระงับเป็นประจำนี่มันน่า น่าเบื่อไม่ว่าเราไม่ว่าท่านแต่ก็ทํำยังไงได้ ในเมื่อเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัย เราก็ต้องอาศัย ถ้าหากเราไม่พึ่งพาอาศัยเราก็หนักเข้าไปอีก หนักก็คือใครหนักก็คือเราหนักเข้าไปอีก แต่ถ้าเราพึ่งพาอาศัยมันก็พอบรรเทาเบาบาง พอให้เป็นตัวของตัวบ้าง ไม่เป็นของมันเสียทั้งหมดอืม บางทีมันเป็นหนักหนักเข้ารุนแรงเข้ามันดึงสติเราไปหมด ดึงสัมปชัญญะเราไปหมด ความเป็นปกติของเรามันดึงไปเกือบหมดเนี่ย เหลือเหลือแต่ความทุกข์ความทรมานที่มันเบียดเบียนเรา สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องหน้าเข็ดหน้าหลาบ เรามองกองทุกข์คือมองขัน มองให้เห็นเป็นกองทุกข์เป็นความทุกข์ทุกอย่างสารพัดเราท่านทุกคนทุกท่านเนี่ย เป็นรังโรคด้วยกันทั้งนั้นแหละ ยามที่เราสุขสบาย เราอย่าลืมนะลืมตัว การไม่ลืมนะลืมตัว โดยเฉพาะเพศผ้าเหลืองเราก็คือไม่ลืมหน้าที่ เรามองเรามองเห็นโลกนี้เป็นโลกแห่งกองไฟโลกแห่งกองไฟ เรามองธาตุขันของเรา เรามองเห็นเป็นดุนไฟ เราอยู่กับดุนไฟ มันจะไม่ร้อนยังไง ก็ในเมื่อ ในเมื่อไฟมันกัดดุนไฟ ไฟมันกัดเชื้อของมันคือดุนไฟคือดุนฟืนนั่นแหละมันจะไม่ร้อนมันจะไม่ทุกข์ร้อนได้ยังไงความทุกข์ร้อนอันนี้ท่านให้ดูให้เห็นให้เข็ดให้หลาให้ยอมรับ ยอมรับว่าเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางกองทุกข์คือท่ามกลางกองไฟธาตุขันคือกองไฟหากเราสามารถบรรเทาเบาบางได้ ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า โดยการยอมรับ การยอมรับ มันก็เท่ากับว่าเป็นการบรรเทาความทุกข์ไปแล้วครึ่งหนึ่ง จากนั้นแล้วเราก็ตั้งตัวนี้เลยเป็นตัวเป้าเป้าประสงค์ว่าอะไรทุกข์กันแน่ กายทุกข์จริงหรือยอมรับว่ากายทุกข์ ใจทุกข์ไหม ยอมรับว่าใจทุกข์ อะไรเป็นเหตุให้กายทุกข์ อะไรเป็นเหตุให้ใจทุกข์ นี่มันเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราต้องไปย้อน ไม่ว่าเราไม่ว่าท่าน ทำไมต้องทุกข์แล้วเกิน ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์จนไม่มีทางจะออก เราเคยเห็นตัวอย่างบางคนทุกข์ถึงฆ่าฆ่าตัวตายคุดทุกข์ถึงขั้นฆ่าตัวตาย ทำไมมันตีบตัน มันทับถมมันตีบตันให้เราทุกข์ทรมานถึงขนาดนั้น กายทุกข์จริงหรือเลยเป็นเหตุท้าทายให้เราได้ตั้งใจภาวนาว่ากายเราทุกข์จริงหรือ เรานั่งดูกายเรา เดี๋ยวนี้ นี่ เดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะนี้เรานั่งดูกายเราทุกข์จริงหรือกายเราปวดจริงหรือ กายเราเจ็บจริงหรือ หรืออะไรเจ็บอะไรปวดกันแน่ ถ้าเราไม่ใช่หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็ทราบไม่ได้เราก็โยนความนึกคิดของเราไป ว่าน่าจะอันนั้นว่าน่าจะอันนี้ โยนไปสารพัดด้วยเหตุที่ไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอมรับ รู้ตามภาวะที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริง ก็โยนว่า อันนั้นบ้างโยนว่าอันนี้บ้างโยนใส่สารพัดโยนไปแบบลมๆแรงๆในที่สุดก็โยนไปที่นู่นก็ตามไปแก้ที่นู่นโยนไปที่นี่ก็ตามไปแก้ที่นี่ โยนไปที่ โยนไปที่นั่นก็ตามไปแก้ที่นั่น ตัวมันแท้ๆนะมันอยู่นี้ อยู่นี้อยู่นี้เราไม่เคยย้อนมาแก้มัน เราไม่เคยย้อนมาดูมัน อยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ นี่อยู่ตรงไหน ผู้ว่านี่เนี่ยผู้ไหนหันไปดูย้อนไปดู แล้วก็ย้อนไปดูแล้วผู้นี้จริงหรือเปล่า ย้อนไปดู ผู้นี้จริงหรือเปล่าอา้าวและอะไรกันแน่นี่เป็นเหตุท้าทายให้เราพิสูจน์เพื่อค้นคว้าหาสมุทัยตัวเหตุให้เกิดความทุกข์อย่างแท้จริง เนี่ยทำให้เรายอมรับเลยเป็นเหตุให้เราได้ได้งานได้การธรรมะ พระพุทธเจ้าให้เราศึกษาเพื่อเข้ามาพิสูจน์ทดสอบทดลอง ตามเข้าไปเพื่อจะรู้สาเหตุต้นตอที่แท้จริงคืออะไรเป็นอะไร อันนี้คืองานของเรา นี่คือกิจของสมณะ คือกิจของผู้ตั้งใจปฏิบัติศาสนธรรม เราดูมาตรงนี้ เพื่อบรรเทาความทุกข์คำสองคำก็ทุกคำสองคำก็ทุกศาสนานี้เป็นศาสนาทุกหรือ เป็นศาสนาสอนให้หาเหตุ หาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ชี้ไปที่ตัวทุกข์ อะไรคือตัวทุกข์ กายเป็นตัวทุกข์ เป็นก้อนทุกข์ จิตเป็นผู้ทุกข์ เป็นก้อนทุกข์ เป็นตัวทุกข์ ความทุกข์อันนี้เป็นผล แต่มันมาจากเหตุมันมีเหตุทำให้มันมีมันเปลี่ยนขึ้น เมื่อมีเหตุผลก็เกิดขึ้น รูปรูปธรรมนี้เป็นผล มีเหตุ มีผลเกิดขึ้นก็มาจากเหตุ มีเหตุเกิดขึ้นก็มีผล มีเมื่อเหตุดับผลก็ดับ เหตุดับผลก็ดับคำว่าเหตุดับผลก็ดับก็คือร่างกายเราดับคำว่าดับไปแล้วคือไม่เกิดอีกคำว่าไม่เกิดอีกหมายความว่า เพราะเหตุดับ เหตุเหล่านั้นแหละที่เรากำลังค้นคว้าแสวงหากัน เพื่อหาจุดดับเพื่อที่จะดับ ดับด้วยมือ ดับด้วยตีน ดับด้วยน้ำดับด้วยไม้ ดับด้วยอะไรก็ตามที่ไปฟาดให้มันดับเนี่ยเราก็เลยเป็นเหตุว่าเราต้องจำเป็นต้องจับผลสาวไปหาเหตุ ก็เลยจับมาที่กายก็มาพิจารณากาย ย้อนไปหาเหตุ เพราะกายที่เป็นตัวผล ผลเกิดขึ้นมา เพราะเหตุมี เมื่อมีเหตุไหมแล้วก็มีผล จับผลย้อนไปหาเหตุ เหตุก็คือสมุทัยในเมื่อกายเป็น ตัวผล กลายเป็นตัวทุกข์กลายเป็นก้อนทุกข์กลายเป็นตัวทุกข์แต่กายไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์กายไม่ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์แต่กายเป็นก้อนทุกข์ทุกขัง อนิจจังเป็นไปตามภาวะความมีความเป็นของมัน ทั้งทุกขังทั้งอนิจจังกะเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังเราไม่ได้ เป็นอนัตตา เราเลยพยายามศึกษารูปธรรม พยายามศึกษานามธรรม ให้เห็นภาวะอันนี้นี่แหละเป็นภาวะที่จะเป็นเหตุให้เราเกิดความเบื่อหน่ายคลายจาง เข็ดหลาบในกองทุกข์และถีบตัวเราไปให้พ้นความทุกข์ทั้งนี้ไม่มีใครสามารถจะเอาออกจากหัวใจของเราได้ เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น เรามีมีกายสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีไม่มากก็น้อยก็ต้องมีด้วยกันทุกคน ราะฉะนั้น จึงเป็นเหตุไม่ควรประมาทการใดเวลาใดร่างกายโยสุข สบายไม่ลืมนะลืมตัว ไม่หลงระเริงไปกับภาวะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นตั้งท่าศึกษาค้นคว้าพิจารณาด้วยความไม่ประมาทเพื่อให้เห็นความทุกข์เพื่อที่จะดับความทุกข์เพื่อที่จะแก้ความทุกข์นี่เป็นเป็นงานเป็นหน้าที่ของเรา ที่เราควรจัดคนททำวันทั้งวันถ้าหากเราไม่ย้อนมาดูมาพิจารณา ทำไมเราจะเห็น มันก็ส่งเราไปเรื่อย ส่งไม่จบ ส่งไปที่นู่นส่งไปที่นี่ส่งไปสารพัด นั่งฝันไปกับความส่งไปของมัน กิเลสมันพาเราส่งไปนู้น ส่งไปนี้ ตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราพยายามจับ ตัวสมุทัยตัวกิเลส ชี้ไปให้ชัดก็คือตัวความอยาก ความอยากก็คือตัณหา ตัณหาแปลว่าความอยาก ความอยาก แปลว่าตัณหา ตัณหาแปลว่าความอยาก ความอยากความต้องการ ความอยากมีอยากเป็น ความอยากได้ ได้มาแล้วมีมาแล้วทะนุถนอมหึงหวงมีใครมามาแย่งมาชิงขัดข้องในหัวใจ ถึงฆ่าถึงแก่งถึงเป็นถึงตาย นี่ก็เรียกหึงหวง เนี่ย สิ่งเหล่านี้มาจากสาเหตุต้นต่อคือความอยาก ใจมันอยาก อยากได้ ได้มาละทำไมเพื่ออะไร มักจะไม่ค่อยคิด อยากมีมีมาทำไม มีมาเพื่ออะไรสนองความต้องการ เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ ก็มักจะไม่ค่อยคิด ขอให้ได้สมอยาก ขอให้มีสมอยาก ขอให้ได้มาสมอยาก จำเป็นหรือไม่จำเป็น บางอย่างบางอย่าง บางสิ่งบางเรื่อง ไม่จำเป็น แต่ก็อยากเพราะความอยากมันผลักดันผู้รู้เราเนี่ย ให้เป็นไปตามเป็นบ่อยของมันมันผลักดันผู้รู้ของเราเนี่ยให้ไปแสวงหาไปชอบหมดทุกอย่าง อันนั้นก็อยาก อันนี้ก็อยากอันนั้นก็อยาก ถามดูความจำเป็นที่แท้จริง บางอย่างไม่จำเป็นเลย แต่ก็อยากอาศัยความอยากนั่นแหละ แสวงหาดิ้นรนอันนี้ก็เป็นกองทุกอันหนึ่งเพิ่มเข้ามาอีก เราพูดเพื่อที่จะดูไปที่ตัวตัวการของมัน ตัวความอยาก ความอยากมันก็เพิ่มที่ไหน เพิ่มที่ใจ มันแสดงความอยากที่ไหน แสดงความอยากที่ใจ แต่ไม่ใช่ตัวใจ มันเกิดที่ใจ แต่ไม่ใช่ใจ มันก็เพิ่มที่ใจ แต่ไม่ใช่ใจ หากเป็นกิริยาอาการอันหนึ่ง เกิดขึ้นกับใจ มันเป็นกิริยาที่ไม่สะอาด เป็นกิริยาที่เป็นมลทิน ปนเปื้อนมากับจิตคือผู้รู้ เลยเป็นเหตุทำให้เราต้องได้ฝึกฝนได้อบรมได้ประพฤติได้ปฏิบัติ เพื่อพยายามชะสิ่งที่เป็นมลทินนี้ออก กลายเป็นว่าผู้รู้ของเราเนี่ยจ่อเข้ามาที่ที่รูปธรรมจ่อเข้ามาที่นามธรรมพิจารณาเพื่อเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นต้นต่อของมันเพื่อจะเพื่อที่จะดึงออก เพื่อที่จะเข้าไปรู้เท่าทันภาวะผู้ที่ยุแย่ให้จิตมันอยาก ยุแย่ให้จิตมันอยากยุแย่ให้จิตมันดิ้นรนยุแย่ให้จิตมันแสวงหา ยุแย่ให้จิตมันหึงมันหวงมันทะนุถนอม มีใครมาขัด ทำให้ขัดจิตขาดใจก็เครียดโกรธ จากนั้นแล้วก็ภาวะทั้งนี้ไม่มีในตัวเอง มีในคนอื่นคนนู้นได้นู้นคนนี้ได้นี้อ่า อิจฉาริษยาไม่ได้มาตามใจหวังพยาบาท ปองร้าย ตัดทอนเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเอง ตัดทอนจากผู้อื่นเพื่อให้ให้ให้เบนเบียงจากลาบของคนอื่นมาเพื่อเป็นลาบของตัวเอง เพื่อคนอื่นจะได้ มาเป็นผู้เพื่อตัวเองจะได้ ดูไปที่ความอยากดูไปที่ใจของเรา นั่นแหละ คือสาเหตุต้นต่อที่แท้จริง กามมาตัณหาภาวะตัณหา กามมาตัณหาก็ใคร่เรื่องกามนะสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่น เป็นรสเป็นวัตถุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกามก็เรียกกาม ตัณหา ตัณหาคือความอยากเป็นภาษาบาลีดูมาที่กิริยาอาการของมันกิริยาที่มันมีอยู่ที่ใจ ใจมันอยาก มันขยับกระเพื่อมแป๊บมันอยากเราพยายามย้อนมาดูเห็น เราพยายามย้อนมาดูเห็น เราไม่ค่อยได้ย้อน มันก็ไม่ค่อยได้เห็น เราย้อนบ่อยย้อนบ่อยเมื่อชัดเข้า ชัดเข้า ชัดเข้าหนักหนักเข้าจนมันมันมันไม่กล้าแสดงออก มันไม่แสดงออกแต่มันฝังตัวอยู่ในอยู่ข้างในนี้ มันไม่แสดงออกแต่มันฝังตัวอยู่ข้างในนี้ มันไม่แสดงกิริยาการ แสดงกิริยาความอยากออกเพราะอะไรเพราะมันไม่เจอ มันไม่เจอคู่ปรับของมัน เจอปัญญา ปัญญาที่เราพยายามเล็งพยายามฝึกพยายามซ้อมอยู่ มาเห็นกิริยามันก็เพิ่มออกมาพอเห็นมันก็ดับ พอเห็นมันก็ดับพอเห็นมันก็ดับพอเห็นมันก็ดับ การเห็นตัณหาดับ เป็นเหตุให้เราได้กำลัง อันนี้แหละคือสาเหตุต้นตอที่ก่อทุกข์ก่อโทษ ยาวยืด ตัวเหตุที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ ไม่รู้เท่าทันมัน ไม่ทันมัน หัดบ่อย หัดหัดดู หัดบ่อยครั้ง หัดบ่อยครั้งบ่อยดูแล้ว ดูอีก เสียท่าบ้าง ได้บ้าง เสียบ้าง ได้บ้างคำว่าเสียก็คือมันสวมรอยเข้ามา เราไม่ทันมัน สวมรอยเข้ามา ยาวยืด พอเราตามต้อนมามาเจอมันมันก็หยุดมันก็จบ พอเราตามพอเราตามมาทันมันก็จบไอความยืดของมันมันก็จบ ความอยากมันจบพอเราเห็นมันมันก็จบพอเราเห็นมันก็ดับพอเราเห็นมันมันก็ดับดับไปแล้วมันไปอยู่ที่นู่นแหละ อยู่ที่ปุรู้นั่นเพลิดเพลเดี๋ยวมันแสดงออกมาอีกเพลิดเพลแสดงมันแสดงออกมาอีกเราก็ตามต้อนเข้าไปไปอัดข้างในกันกันอยู่ข้างในนั่นแหละทำแบบฝึกหัดทำแบบทดสอบ ทำแบบทดลอง นี่คือการปฏิบัติธรรมทำความรู้ทำความเข้าใจกับเรื่องข้างในกามตัณหา วัตถุกาม ความอยากอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็น อยากมีนู้นอยากมีนี้ แท้จริงมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอยากได้อยากได้สิ่งนู้นอยากได้สิ่งนี้ พอเราได้มา ก็กลายเป็นว่าเรามี ที่แรกก็อยากได้พอได้มาคือเรามี ไอ้ทั้งอยากได้ ไอ้ทั้งอยากมีพอได้มาแล้วมันก็คือมีอทีแรกก็อยากได้พอได้มา มันก็คือมี เราได้ เรามี บางทีก็เราเป็น เราเป็นนู่นเราเป็นนี้ เหมือนอย่างที่เขาบอกอำนาจความเป็นใหญ่ ให้เป็นนู่นให้เป็นนี้ ให้เป็นผู้ใหญ่ ให้เป็นกำนัน ให้เป็นนายอำเภอผู้ว่าตำรวจทหาร ยศเกียรติตำแหน่งตรงนั้น ตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้ นี่คืออยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาภาวะคือความมีความเป็น ความมีความเป็นรวมไปถึง สถานะของจิตที่เรียกว่าภพชาติด้วยภพชาติคือความชอบพอใจของใจ มันยึดมั่นกับสิ่งนู้นยึดมั่นกับสิ่งนี้ มันก็เข้าไปอยู่ตรงนั้น มันเข้าไปอยู่ตรงนี้ เป็นฐานะอันหนึ่งของมัน ฐานะอันนี้แต่ถ้าหากดับ ดับขี้ใบชนไป จิตคือผู้รู้มือมีความต้องการ มันก็มัน มันก็ไปอยู่ตามภาวะที่มันมี มันเปลี่ยน มันอยาก ที่ท่านเรียกว่าพบพบเพราะว่ามันยึดถือตรงนั้น ยึดถือตรงนี้ อุปาทานคือตัวยึดตัวถือ ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันมันก็อุปาทานโดยหลักธรรมชาติของมัน แต่ถ้าเราเรารู้เราเข้าใจตัณหาไม่เกิด อุปาทานมันก็ไม่เกิดอพอมันไม่เกิดมันก็เท่ากับมันไม่มีมันไม่มีเราจะว่าดับ มันไม่เกิดก็คือมันมันไม่ดับ หรือเรารู้ตอนที่มันเกิดมันก็ดับ รู้ตอนที่มันโผล่มาปั๊บมันก็ดับ คือผู้รู้รู้ผู้รู้ ผู้รู้รู้ขณะจิต ขณะของผู้รู้ รู้ขณะของผู้รู้ มันรู้ทับทับทับทับทับทับกันอยู่นั่นแหละปัญญามันเกิดที่จิตนะเกิดเกิดที่จิต เกิดที่ผู้รู้ขณะใหม่เนี่ย มันรู้ขณะเก่าที่ล่วงไปแล้วไอ้ความรู้มันเท่าเราจะเราเราจะว่ามันละก็ได้มันเหมือนกับมันปล่อยไป ขณะใหม่เนี่ยปล่อยขณะเก่า ขณะใหม่นี่ปล่อยขณะเก่า มันเหมือนกับว่าเป็นการปอกตัวเองปอกเรื่อยปอกเรื่อยปอกเรื่อยปอกเรื่อยปอกเรื่อยปอกเพื่อความสะอาดปอกเพื่อความบริสุทธิ์ ปอกจากความเฉาความเศร้า ความหมอง ปอกมาเพื่อความใส เพื่อความผ่อง เพื่อความสว่าง เพื่อความรวดเร็ว เพื่อความว่องไวเพื่อความได้กำลังเป็นสติ ธรรมเป็นปัญญาธรรม เป็นปัญญายานละเอียดลึกซึ้งไปจนถึงเป็นปัญญายานต้องตั้งใจทำอย่างยิ่งยวด สิ่งเหล่านี้ถึงจะเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้เรารงเราเข้าใจเพื่อเพื่อรู้เพื่อต่อก่อนกับ สิ่งที่เป็นสสมุดสมุดไทย แห่งกองทุกอย่างแท้จริง เราพยายามย้อนมาระงับ ดับที่นี่ตรงนี้ จน มีสติปัญญาไว เท่าทัน คำว่ารู้เท่าทันนี่ เท่าแล้วก็ทัน รู้เท่า โกรธก็รู้เท่า โกรธ มันเท่ายังไง ลองพยายามรู้เท่าเท่ามันดู โกรธรู้เท่า โกรธ โลกรู้เท่าโลก รู้เท่าโกรธมันก็ดับ รู้เท่า โลกมันก็ดับ ในขณะที่มันรู้เท่า ความหลงก็ถูกดับไปด้วย ความหลงมันปนเปื้อนมากับทุกอย่าง เพราะหลงแล้วมันถึงโกรธ เพราะหลงแล้วมันถึงโลภที่ท่านเรียกว่าหลงโลภหลงโกรธหลงนี่เป็นพืชเป็นพื้นโมหะความหลง อวิชชาความไม่รู้ ความไม่รู้คืออวิชชา ความไม่รู้คือความหลงเหมือนอย่างเราไม่รู้ทิศตะวันออกทิศตะวันตก ก็เพราะไม่รู้ถึงหลงถ้าไม่หลง มันก็ต้องรู้อวิชชา แปลว่าความไม่รู้วิชาแปลว่าความรู้ เมื่อใดที่มันไม่หลง เมื่อนั้น เมื่อนั้นมันมันก็เป็นวิชา มันเป็นความรู้ หราจะว่าความสว่างก็ได้เราจะว่าความตื่นตัวก็ได้ ความไม่หลงก็ได้อวิชชา ตราบใดที่มีอวิชชา วิชามันก็ดับ ตราบใดที่มีวิชา อวิชชามันก็ดับ มันอยู่แง่มุมอยู่ฉากเดียวกัน ความโลภทำความรู้เท่าเท่าความโลภ เวลาความโลภมันเกิดขึ้น มีสติ มีสตินสี่ อินทรีย์คือสติเป็นใหญ่ รู้เท่าทันปัญญินทรีย์ปัญญาเป็นใหญ่มีวิวิวิริยินทรีย์วิริยะประคับประคอง จดจ้องต่อเนื่อง แน่นหนามันคงเท่าสามารถรู้เท่า รู้ทัน รู้ดักหน้า รู้ดักหลังซับยำจนมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ มันหลบไปอยู่ที่ไหนก็ค่อย ย้อนเล่นงานมัน นี่เราดูความชั่วร้ายในใจของเรา สิ่งเหล่านี้แหละ เป็นเชื้อโรคยิ่งกว่าเชื้อโรค เป็นเชื้อยิ่งกว่าเชื้อเชื้อโรค เชื้อของพวกของชาติ เชื้อของการเกิดเกิดตายเกิดตายเกิดตายเชื้อตัวนี้แหละเชื้อเชื้อตัวตันหาตัวความอยากนี่แหละกิริยาการของมันคือความอยาก แสดงขึ้นมาที่จิต มันมายืมจิตใช้ มันก็เพิ่มเข้ามาที่จิต จนจิตของเราหมด สิ่งเหล่านี้ก็จิตของเราก็ไม่หมดพยศจิตของเราเป็นตัวของตัว จิตของเราบริสุทธิ์แต่ถ้ายังมีสิ่งเหล่านี้เคลือบแฝงอยู่ ก็พยายามขัดไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ ท่านพิมุตหลุดพ้นไปแล้วท่านขัด จนเกลี้ยงจนเกลาจนหมด เราไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันแหละ เรามีความทุกข์ทับถมหัวใจด้วยกันทุกคน ช่วยเหลือเกื้อหนุนด้วยความเป็นธรรม มันก็เป็นการผ่อนคลายความทุกข์ในหัวใจของเราของท่านเพราะประคองดูแลอาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันไป โลโกปัตถมมิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก อย่าคิดว่าเราไม่ต้องการความเมตตาจากใคร พระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาหนึ่งพระองค์เนี่ยทำให้คนอื่นพ้นทุกข์พ้นโทษไปเป็น แสนเป็นล้านเป็นโกดเทวดาได้บรรลุธรรมเป็นกฎโกดได้มากมายกว่ามนุษย์ไปดูในหลักที่ท่านพูดเอาไว้ เทวดาได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมเป็นกฎโกดพระพุทธเจ้าบัตรมาหนึ่งพระองค์ ชี้ช่องบอกทางได้ ก็ทำให้พ้นทุกข์พ้นโทษพ้นเวียนพ้นภัยพ้นหนักเหลือเบา นี่ก็เป็นเหตุให้เราได้ได้ประสบได้พบได้เห็น ได้ฝึกฝนได้อบรม รู้ช่องรู้ทาง รู้อุบายรู้วิธี รู้ข้อประพฤติรู้ข้อปฏิบัติ รู้ที่กำจัด รู้ที่บรรเทาจากหนักก็เป็นเบา เบาเข้าใจไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆสุขสบายไม่ประมาท ไม่นิ่งนอนใจ อย่าเอาจิตออกนอกไปอิจฉาริษยาพยาบาท อย่าเอาจิตออกนอกไปนึกคิดเรื่อง ไม่เกิดประโยชน์ ยิ่งคิดยิ่งวุ่นยิ่งคิดยิ่งเครียด ไม่เกิดประโยชน์หนักๆเข้ามันได้เชื้อ มันก็สะสม เครียดมาก ๆเข้าก็เป็นประสาทละประสาทเล่นงานละ่ะ นึกไม่หยุด คิดไม่หยุด ล่องลอยไม่หยุด สร้างนู้นมาหลอกตัวเอง สร้างนี้มาหลอกตัวเอง นึกนู้นมาหลอกตัวเอง นึกนี้มาหลอกตัวเอง คิดนู้นมาหลอกตัวเอง คิดนี้มาหลอกตัวเอง อยู่กับอุบายมายา กับสิ่งที่หลอกถ้าเราไม่สนใจมันก็เป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเราสนใจแล้วย้อนมาปฏิบัติธรรม ธรรมะนี่ช่วยเราได้ช่วยมาแล้ว สงสาวกพระยะสาวกต้นต่อแท้ๆพระพุทธเจ้า ช่วยท่านมาแล้ว สงบมาแล้วระงับมาแล้ว ดับภพดับชาติได้แล้ว จบวัฏสงสาร ดับทุกโทษ ในวัฏสงสารได้หมด มาแล้ว ยังแต่พวกเราจะตั้งใจเอา มากน้อยเท่าไหร่ ให้ตั้งใจเอากัน โอกาสที่มันรู้ตัวเนี่ยมันรู้ได้ยากนะโมหะ มันปิดบังรู้ตัวได้ยาก รู้ตัวไม่ได้ หลงอ่ะแหละเหมือนหลงทีบหลงทิศนั่นแหละรู้ตัวไม่ได้ เราเป็นอะไรนอ เราตั้งอยู่บนอะไรนอ อะไรนออะไรนออย่างนั้นแหละ คิดได้ว่าอะไรหนอนี่กันยังนับว่ายังยังดีอยู่ยังฉลาดอยู่มันไม่ได้คิดเลยอ่ะอยู่เราดูที่มันยังวักนั่นน่ะ บอกโก้เชียเราก็ดูที่อันนั้นโดยพบโดยชาติของเขาเราดูเราแล้วก็ดูเขาดูเราแล้วก็ดูเขา เป็นเหตุให้เราสงสารตัวเองเป็นเหตุให้เราสงสารเขามันไม่รู้มันปิดบังหมดเราไม่รู้ แต่ภพชาติของเราเป็นภพชาติที่เบาบางพัฒนาไปง่าย ภพชาติเหล่านั้นเป็นภพชาติที่ถูกปิดถูกกั้นถูกจำกัด ตราบใดที่ยังมีภพชาติอยู่อย่างนั้นภพชาติก็จำกัดอยู่อย่างนั้น แต่ภพชาติของมนุษย์เราเนี่ยเป็นภพชาติที่ไม่จำกัด อาศัยเปลี่ยนแปลงได้ทุกระยะทุกเวลา กรรมเปลี่ยนแปลง ตัวเปลี่ยนแปลงคือคือตัวกรรมทำไม่ดีทำไม่ดีทำไม่ดีคือกรรมมันจำกัดกับความไม่ดี เจอภาวะแวดล้อมที่ดีทำดีทำดีทำดีทำดี เปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดี ขึ้นอยู่กับกรรม กรรมจำกัด เราต้องใคร่ครวญเรื่องกรรมศึกษาเรื่องกรรม พิจารณาเรื่องกรรมเราจะรู้พฤติกรรม พฤติกรรมของโลกธรรม พฤติกรรมของนามธรรม มันเป็นการเพิ่มพูนกุศลกรรม มันเป็นการบั่นทอนอกุศลกรรมเนี่ยกรรมมันไม่จำกัด แต่ถ้าไปเกิดในภพชาติเหมือนอย่างเขาอย่างพวกสัตว์เดรัจฉานมันก็ถูกกรรมจำกัด ถูกภพชาติจำกัดตราบใดที่ยังอยู่ในภพชาติอย่างนั้น จะเป็นอื่นไปไม่ได้อยู่แค่นั้นแหละ พัฒนาไปไม่ได้ แต่มนุษย์เรา ชั่ว หนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ตามระลึกได้ตั้งตัวได้ กลับเนื้อกลับตัวได้ เป็นคนดีได้สกปรกมอมแมมเต็มตัว เจอน้ำใสสะอาด โดดลงชำระขัดเกลาสิ่งสกปรกนั้นก็ค่อยๆจางไปเบาไป ความชั่วในหัวใจทับถมหัวใจของเรา แทบมองไม่เห็นช่องทางแห่ง ความดีความสุข อยู่ใน ภาวะแวดล้อมที่ทำให้เราพอระลึกรู้สึกตัวได้บ้าง เหมือนอย่างเราเจอน้ำใสสะอาด ก็เอามาล้างมาชักมาอะไรต่ออะไรมันก็พลอยสะอาดขึ้นบ้าง ไม่สะอาดทั้งหมด ทำบ่อยครั้งเข้า ก็สามารถสะอาดได้ ไม่จำกัด แต่ยกเว้นแต่อนันตริยกรรมนะยกเว้นแต่ข้าบิดาข้ามารดาข้าพระอรหันต์อันนี้กรรมจำกัดแน่ๆเลย เปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้ คุณต้องดิ่งลงไปเอาเวจีซะก่อน เปลี่ยนเป็นพบอื่นไม่ได้ ต้องดิ่งลงซะก่อนนี่น่ากลัว ท่านจึงให้เรามันระวังเนาพอสมควรแล้วเลิกบวชฟังรู้เรื่องบ้างไหมอ่า เดี๋ยวให้น้องเล่าให้ฟังบ้าง น้องฟังรู้เรื่องไหม ฟังรู้เรื่องก็เล่าให้บูธฟังบ้าง หลวงพ่อพูดอะไร ไม่รู้เพิ่นว่าอะไร ไม่รู้เรื่องกับเพิ่น เอาขอนิสัยเอาคนนั้นกราบนะกราบนะ